أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد Iz fika smo došli do poglavlja El Meswala Hufein, uzimanja mesha po mestvama. Dokaz za to navodi autor knjige Delilo ala mešrujeti dokaz za propisanost mesha po mestvama navodi kuranski ajet Wamsahu bi usikum wa arjulakum ilal Kabein I potarite po vašim glavama i vaše noge do članaka. Međutim, u ovom rivajetu, s ovim rivajetom se također ne, može dokazivati, ali tako, zašto? Zato što kaže erđulekom. Erđulekom se vraća na ono prije. Prije vam sehu. A to je operite svoja lica i porite svoje ruke. može se dokazivati i vjerovatno je to ciljano, da se dokazuje s ovim ajetom ako je e, ono što je došlo u rivajetu arđulikom. U ovom sehu birusikom arđulikom da ovdje, da bude znači aržuliku matuf rusikom, znači da, da se veže na e, potiranje po glavama i potiranje po nogama. A onda opet ne ide dol, ne slaže se do kabein, potiranje do članaka. Tako mi kad potiramo, ne potiramo do članaka, nego po vrhu, po vrhu stopala, po gornjem dijelu stopala. Ili ako kažemo može, hajde ciljano, jel, do, do članaka se može da potare i se po gornji, po gornji kraj. U svakom slučaju, ovaj, nije bilo potrebe da se dokazuje, da se spominje ovaj kuranski ajed, mada skupina učenjaka, znači, skupina učenjaka eh, spominje da je ovaj rivajet u ovaj rivajet kuranskog ajeta, znači kirajet, kako hoćete, u kojem došlo je arđulikom, da to ukazuje na propisanost i da je, da je pojenta tog rivajeta. Ne možete drugačije protumačiti da je propisanost i uzimanja mesha <clears throat> ali u tom rivajetu ne Erđulekom, nego Erđulikom. E, također dokaz za propisanost mesha po Hufeinu je hadisu Džerira, u kojem je došao da Allaho poslanik sallallahu da je mokrio i da je abdestio i e, izvršio mesh, odnosno potiranje po svojim mestvama. Hadis mu tefekun alih. <clears throat> I također iđma učenjaka na tome. Iđma učenjaka Suneta je na tome da je uzimanje mesha po mesvama, da je, da je to od islama, da je propisano. E, također spominju da je, da je e, hadisi mesha, potiranja po mesvama, da, je, da su to hadisi mutevatir, mutevatir prodaje došlo. Također se spominje ovo pitanje u akidinskim knjigama zato što su ovo šije rafidije, e, što su šije e, odbacili ovo da je da je ispravno potiranje po mestvama, odnosno oni, oni tumače da je u stvari umjesto pranja nogu da je propisane potiranje po nogama, po, bo, po golim nogama, znači umjesto pranja oni potiru po nogama. Dalje što se tiče uh, mesha, uh, ovdje navodi autor, kaže وَيَمْسَهُ عَلَى جَوْرَبَيْنِ وَنَعْلَيْنِ لِمَا رُوِيَ عَنْهُ annahu tavadao mesaha ala na nalin kaže, i, i znači propisano dozvoljeno je potiranje po čarapama i po obući. Na alin u osnovnom jeziku je šta? Kako se prevodi na alin? Papuče. Po stvari misli se na obuću. Na obuću se misli. Sve što se navlači na noge, oblači na noge, od obući, od onog što znači e, što ne, e, što ne bi trebalo da propušta vodu, što je čvrsto. <clears throat> Kaže zbog lima ruvije, zbog onog što se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve uzeo abdest i izvršio potiranje po, po čarapama i po, i, i po obući. Govorili smo čini se dosad, ne znam iz koje iz kojeg ovaj iz koje knjige ili kad smo govorili da je ovaj hadis ovaj hadis je bilježi Abu i Tirmizi i Ahmed i drugi, e, da je ovaj hadis slab. Znači, hadis potiranja po čarapama i po obući, hadis je slab. Razlog slabosti je zbog toga što, e, što se ovdje jedan od ravija hadisa izdvojio sa ovim dodatkom. Osnova hadisa je od Mugirata ibn Šubeta, osnova hadisa od Mugirati šube da se izvrši potiranje po, po mestvama. A ovaj dodatak je izdvojio se i došao sa njim jedan od ravija i izdvojio se, iako je taj ravija pouzdan, izdvojio se e, e, u, odnosu, znači on se sam je došao sa tim dodatkom, a drugih preko deset ravija je došlo koji su uh, pouzdaniji od njeg, došli su da, bez tog dodatka. Tako da e, učenjaci smatraju da ima u tome šta? Šuzuz. To je ona e, primjer šada hadisa. Šad znači ima anomaliju. Suprotan je jačem hadisu od sebe. Znači dođe ravija, iako je pouzdan, dođe s nekim dodatkom, a to je ono što smo govorili, onaj primjer za mrdanje prstom. Kad se izdvojio jedan od ravija za, za Kane a izdvojio se jedan ravija, a ostalih 12 nisu spominali mrdanje prsta. Znači, to su ta dva primjera, pa se taj dodatak, znači, iako ima skupina čaka koji ga prihvata jer je došlo od, od pouzdanog ravije, bliže je, bliže je da je to, da ima u slabosti, i da nije vjerodostojno, jer pozdani ravi nisu spomenuli taj dodatak. Nisu ga spomenuli, a jako je bitan to da ga spomenu, nisu ga spomenuli i zaborava, ne mogu ga zaboraviti 12. Priličnije da ga jedan doda greškom nego da 12 zaboravi, koji su pouzdaniji od njega. Dobro. E sad dobro kako onda, otkud mi potirimo po čarapama? Pa zato što su ashabi, od nekoliko ashaba je u vredosnim predan prenešeno da su razumijevali iz propisa potiranja po mestvama da se to odnosi i na čarape i na obuću. Jer nema razlika u tome. Bitno je ono što obloži nogu i da pokrije člana, ispod članaka dol niže, svejedno bila čarapa, obuća, kožna, gumena, ovakva, onakva, znači da potpada pod isti propis. Znači, analogno tome, kijasno tome, odnosno to je preneseno da shaba razumijevanje, da se razumije iz mestvi znači, e, što god se navuče na noge. Tako znači, nema, nema spora oko propisa. Ima spora samo oko hadisa, vjerodostojnost hadisa. Tako kad kažemo šta, je, šta nam je dokaz za potiranje po čarapama, znači razumijevanje ashaba vjerodostojnih hadisa, potiranje po mestvama a ne ovaj hadis koji ima slabosti. A možemo reći i, u, s ovime se može podupirati dokazivanje s time. Dobro, sljedeće kaže, kaže lupsuhu ala taharet ili men erad mes. Da se, obu, da se, ovaj, da se obuču, obuku mestve, da se obuku uh, na čistoću. Odnosno, čovjek bude pod abdestom ili da je uzeo gusl. Da je uslov da bi mogao osoba da, da uzma potiranje po mestvama ili po čarapama po obući, je da obuče čarape, obuću ili mestve nakon što je uzeo abdest. <clears throat> Kaže zbog riječi poslanika sallallahu Lalancijana, da huma fa inni tahire tein. Ostavi, pusti, znači nemoj mi skidati. Nemoj mi skidati mestve, kaže jer sam ja obukao mestve, stavio na noge kaže Tahir, te nakon što sam bio, na, što su bile čiste noge, odnosno bio na Taharetu. Imao sam abdest. A, ovo, znači, ovo smo uh, govorili prilikom, ovaj, ako smo govorili, ako sjećam, ili nekom drugom prilikom smo govorili, da je vrlo bitna stvar ovdje da znamo, prilikom abdesta, kada abdestimo, da ne oblačimo, da operimo jednu nogu desnu i odmah oblačimo čarapu prije nego što smo prije što smo oprali lijevu nogu, ako bi tako uradili, ne možemo poslije uzmati mes i nije ispravno uzmati mes. Nego mora se uzmeti kompletan abdest, oprati i desnu i lijevu nogu, pa tek onda obući čarape ili obuća da bi se izvršilo e, potiranje. Iz kog razloga? Šart je da upotpuniš, da uzmeš kompletan abdest i da onda obučeš. A ne, ako buđeš čarape, a nisi završio abdest, znači obuko si čarapu prije nego što je završio abdest. Prije nego što si uzeo abdest uopšte. Abdest se tretira do kraja, znači, da, da si ga uzeo kad ga do kraja izvršiš pranje i lijeve noge. <clears throat> Dalje sljedeće kaže, e, potiranje se vrši, kaže e, ala zahril e, huf, potiranje se vrši po gornjem dijelu, po gornjem dijelu, vanjskom dijelu stopala, odnosno ovdje mestvi, Kaže Ljena Rasul sallallahu alaihi sallam mesah ala zahari hufehi, reka, poslanik sam izvršio potiranje po, po uh, vanjskom dijelu uh, e, e, mestvi. I znamo na hadis od Hanhu radijallahu Anhu koji je rekao, jel, <clears throat> da je vjera po reju, po mišljenju, po logici, potiranje bi trebalo da vršimo po čemu? Po donjim dijelu a došlo vjeru da vršim po Što je logično da vršim po donjem Zato što je donji dio se najviše izlaže nečistoći. Donjim dijelom gazimo, hodamo svugdje. Prije, prije, da se donji dio bude nečiste, bude prašnja, zovite kako hoćete. I da onda donji dio potarimo. Nego gornji. Tako da je, da potiranje, znači više forma, nije cilj potiranja čistoća. To je više forma i olakšica. <clears throat> Kaže, jemsuhu jaumed valejleten lil muqim, e, potiranje se vrši dan i noć za onom e, koje muqim ko boravi u svome mjestu, znači nije musafir. Votelatete jami lejaliha voli musafir. Kaže, tri dana i noći, za musafir, znači onaj kod musafir da tri dana, znači tri noći, tri dana, tri noći misli se 20, znači 24 sata puta tri. Znači od onog sata kad pokneš danas u podne i rekli smo to, znači da je Allah za najbolje, najbliže, najbliže miše ima razvijenje oko toga kad se, otkad počinje se brojat mes. Uh, jedno od mišljenja koje je bliže ispravno, e, mada nema direktnog tu dokaza, da mes počinje od prvog potiranja. Znači, znači ako smo mi ujutru uzeli abdest i klanjali sabah, ili prije, prije nego što smo klanjali sabah, obukli čarape i nakon toga hodali, kretali se, legli, spavali, izgubili abdest. Na podne dolazimo, prvi put uzmamo abdest i prvi put vršimo potiranje. Da li se broji mes od sabaha ili se od sabaha kad smo obukli ili se broji od, od onda kad smo prvi put izvršili potiranje. Jedno mišljenje se broji od sabaha kad se prvi put navuko čarape, otac se broji, a drugo je da se broji od prvog potiranja i ovo je bliže ovo drugo. Znači prvi put kad smo izvršili potiranje, od tada se broji Znači, e, ono, 24 e, sata, 24 sata, 24 sata ako smo safiri ili 24 sata ako smo mukimi. Kaže, zbog hadisa, hadisa je inače bilježi muslim u svojom sahihu, uh, od Ali radijallahu musafiri, ejamil velajali hinne, kaže za musafira je tri dana, tri noći, volim mukimi jaumun velejletun, a za, za mukima ono koji boravi u svome mjestu dan i noć, jedan dan, jedan noć. kaže, sljedeći sljedeće kaže, wa jebtulul meshu, E, bima jeli kvari se mes sa sljedećim stvarima. Pa je ovdje naveo tri stvari. Prvo, inqida'ul mudde. Da prođe period. Koji period znači? Ako je za musafira tri dana, tri noći, ako je za mukima, znači jedan dan i jedan noć. E, kaže, lenahu leulam jebtul al mesk bin qidaiha lema kan li tevkiti ma'na. Nije bilo potrebno da ovo navodi, znači jasno da se razumije iz hadisa. Kaže, jer kaže e, da, da se ne kvari mes sa prolaskom tog perioda, dana i noći ili tri dana, tri noći, kaže, onda ne bi bilo smisla u tom određivanju vremena. I to je tašno, naravno. Drugi razlog kada se, kada se kvari mes, kaže dženabet. Lijena Rasulullah sallallahu sallam emera ashabahu en uha indel dženabeti. E, kaže, jer je poslanik sada naredio ashabima da skidaju da skidaju mestve kada budu džunubi. A to spomenuli smo taj hadis kada smo govorili kada smo govorili da mokraća kvari abdest, za san spa, da, da san kvari abdest. Od Safvan ibn Asala hadis u kojem je došlo da je poslanik sam sam naredio da se skidaju mesve prilikom dženabeta. I tu spominjete one tri stvari, zbog, eh, a da zbog, zbog snova, zbog, eh, zbog mokraći, da se zbog snova, zbog mokraći, zbog ajta, da se zbog toga, da se zbog toga ne skida. E, treća stvar koju spomenuo kaže nez od skidanje mestvi, odnosno skidanje čarape ili obući. Kaže Lenin si e, Lubs e, fil muddeti wa vojla lem yakun li mana. Jer kaže, ustrajnost na oblačenju onog na što se uzima potiranje je potrebno u protivno, kaže, ne bilo smisla u određivanju vremenskog perioda. A onda ovdje dodao jednu rečenicu, ja ne znam kako kod vas prevedeno, ko ima od vas njegov? Kaže, fejda kane mu te ovo je jasno znači, da skidanje, znači, osoba koja, koja ovaj, vrši potiranje, i, i e, recimo prođe 10 sati i on nakon toga skine jednu čarapu, hoće da operi nogu. Ili skine obe čarape, opere noge ponovo obuče. Jel, time, jel može nastaviti dalje potiranje? Naravno da ne može, znači. Znači, time je pokvario mes da li je time pokvario abdest? Ima razilažem među jedni kažu jest, jedni kažu nije. Allah zna bliže da, da ono što kvari mes, a to je skidanje, skidanje mestvi ili čarapa, time se ne kvari abdest. Abdest se kvari sa onim što, znači kvari se abdest. To je jedno od mišljenja i velika skupina na tom stavu, mada nema nekog direktnog dokaza po tom pitanju. A ovdje kaže sljedeća rečenica, tu dole kaže, Ida kane mutavadijan, kable nez'i, kefahu gaslu kademin. Shodno tome, ukoliko bude pod abdestom, kada skine mesta, dovoljno mu je samo da opere noge. Gdje ponovi još jedno? Shodno tome, ja. ukoliko bude pod abdestom kad skine mestve, ja. dovoljno mu je samo da opere noge. E, šta vi razumijete iz ovoga? Kada prođe vrijeme, ne izgubi od skidanje nasi, nego <clears throat> samo treba da upotpuni sa pametom. Sad ja tebe još gore Opašnjenje sad. Čovjek imao abdest, Dobro. nosio meso. Dobro. Kada skine meso ne gubi abdest, nego treba da samo operi nogu. Šta ako ne operi? Pa ne znam, ovo samo <laughs> ovu Kaže dovoljno, ne znači da je pod abdestom. Pa dobro, ako ne bi opruo, i kad ne bi opruo noge, opet je pod abdestom. A, nije to. Nije, kako ima razređenje? Da li skida mesi, prekida abdest? Da li skida mesi, prekida abdest? Dobro, to je jasno da prekida abdest. Skidanje... Aha, da li misliš ovo prijetno što sam ja govorio? Ja, e, ja. Prekida skida, to je mesi, ali prekida abdest, to je Ако прекида да мора поново све, зашто само не мора. Да, да. Тако да да само Добро да каже овде да пред да прекида јавде стално е доволно да опери ноги. А што ќе прат ноге? Тоа е поинта. Ја. Кака фајда пери ноги? Што спрљава, што? Се остало има абрест. Само ноги И као кога опери ноги, онда још потпуни волје. Па јас. <laughs> Pa ja, ja na arabskom, ja na arabskom pročitam, meni nije jasno šta je htio reći. Kaže, ida kane mutavadijan. Kaže, ako je pod abdestom. Kablenes, prije nego što skine pod abdestom, u redu. Kaže, dovoljno je da opere, dovoljno je da opere stopalo. Pa ja, skine... Šta, šta će... Šta hoćeš, što ću, što mu je dovoljno, zašto mu je dovoljno? Koji je stavo? Ako je pokvario, abdes pokvario, pravo pravo. Ako nije pokvario, opet je, znači ima abdes pravo pravo. pointa znači, šta, što će s noge? Pokvario, djelomično pokvario. <laughs> Dobro. Pazi, ne, on je naveo da skidanje kvari abdest, u tome pojenti. Da kvari abdest. skidanje. I to je, to je tačno. I to nema drugo mišljenje. Ima neko drugo, neko kaže da ne kvari abdest. A ne, ne kvari mes. Mes. Kvari mes. A, a možda je uzeo stav, ne kvari abdest, pa da je dovoljno oprat noge da bi onda imao i abdest. Ali, ali brate, u rečenci jasno naglasio, ako je čovjek pod abdestom, a ja. skine mes. Nije rekao nije pod abdestom. Prava, je i kvari, uzeo stav da skidanje kvari, onda dovoljno opriješ noge da bi imao. Ja mislim da kao da kad skineš se izgubiš abdest. Ja on je podpio samo... Znači, hoće da kaže, dobro, ako uzmemo da je to, hoće da kaže, da bi, ako skine, ako skine ovaj, mestve, ako skine mestve, izgubio abdest, umjesto toga opere noge, ima abdest. E, ne znam da ima tu mišljenje uopšte. Ali etaj, u svakom slučaju, ovaj, ova rečenca... Onda bi ispalo šir, ako ima, ako ima gips i podavde skine gips samo ruku i samo... Dobro, gips je druga stvar. E, dobro, bez obzira šta je htio da kaži, ovaj, ne mijenja pahl na ovim meselama koje smo obrađivali, ne bi trebalo da mijenja. Ja... Andalusam, Andalusam, Andalusam